Salutare doamne și de mai găsit la primul sub acest canal Astăzi vă facem un episod de Fortnite Și nu, hai să dăm drumul Nu uitați să apăsați butonul de like, de subscribe și un coment dacă vă place ce fac Hai să dăm drumul O să sar în Salty Towers, că aici găsesc cu un loot mai bun Și hai să <clears throat> Da Sper că am mobilit îți vorbesc foarte tare pentru că microfonul ăsta se aude foarte prost că vorbesc tare, adică se aude foarte... Nu știu. Să duc în uh, blocul ăla. Da. Bun. Gdzie idź szukaj w ogóle. Na kurowiny nie będzie umiarka na młot. Я A что мы... Аморм, тоже. Ну что, jest, здесь Nu găsesc formă. În tot blocul ăsta nu găsesc formă? Fortnite. Nu, nu, gă, nu găsesc o armă bună. Dar nici armă bună nu... Aaa, perfect. Shotgun. Nu prea materiale, o idee. SMG. Vamos ver se a gente vai bastante. Valeu. Veja no inimigo. eu não namoro velho. Zica. querendo tirar um pirâmides no Normal. Nu știu de ce am făcut TF. Momentan nu găsesc nimic aici. Dar nu, nu găsesc... Aha. Asta nu mi-l dau acum pentru că... Da. Sunt 90% nu ar vrea să mi dau pentru 10 shield. Aici... <clears throat> Bandaje nu nevoie. Atât. Nu vreau să iasă pe din chipsul ăsta pentru că... Nu vreau să o plictisiți. Trebuie să se mișcă vocobina pentru că mi-a dat stările pe mediu trecut de bun. Dacă le avem pe fai, nu știu dacă se mișcă atât de bine. De obicei le țin pe hai. Am minat pe medium că nu știu cum se vede, confirmez. Nimeni? Nimic? Aici? Nici rot? I don't know. Uh, ă, mergem aici. Aici era bun. Cel puțin aici găseam un loot bun. Da, păi hai să mai vedem și noi pe aici ceva. Uh-huh. Oare e bună de ceva? E. Yeah. Bă, e ca hunting rifle. Hai bun de ceva și ăsta. Hai bun de... Se trage din partea... Aha. Am văzut. Urcăm la etaj. Ia ăsta. Sperăm că nu vine peste mine. Aha, am văzut. O să sară pe acolo ceva de genul. Uite-l. E la mine. Uite, mai 11 HP l-am lăsat. Nu l-am văzut. Hai să ne dăm un match. Hai de nou. Nu știu de ce, dar nu l-am văzut. Am apucat să-mi dea hit, că dacă nu dădea hit-ul ăla de la început, puteam să-l bat, că l-am lăsat foarte loc. n-am apucat să dau de meci. Hai să mai dăm un meci. Poate și două vedem. video pe alte rețele sociale. Что бы наступить ем. Смотрим Роман. Чего он? Ну. Идем к него. Арман стану, что не падает. Ну. Желание подпадать, это вот. măcar automat. Automat este ghidimele. Și... Hunting Rai. Ca să dau un joc mai încet, cu nu o cam prea tare. strană. Haide mă, ce naiba se întâmplă? Haide. Mergem tot în saltii. Am găsit cât de cât. Bun. Da. Poate o să facem și episoade de scripting pe Five, cum să faci un server. Adică, nu, dacă vreți asta, o să fac. Dacă cred că o să fac, chiar așa. O să fac niște episoade de scripting, cum să adaug skin-uri, mașini, chestii. Și dacă o să facem și un episod, o să facem un server de la 0. 100%, adică care să meargă 100%. Că majoritatea tutorialelor de pe net nu merg. Nu cred că o să sar pe aici. Nu. Uite, aha. Ce logică de format. Cineva e pe aici? Aha. E careva? cintura? Onde é esse traje? Ai, dano. ai că mă apucă să-mi și né Bă, până acum am loot bun. Până acum. Aha. De aici se trage. Probabil se trage de aici, mascate de acolo. Nu văd pe nimeni. Cel puțin eu nu văd pe nimeni. N-am shield. Nu știu ce fac dacă n-am shield. Da, e aici. çıkmıyor. Uite aici. Mm. Aici. Da, nu știu cum v-ați ascuns la pornit. Că nu e nimeni. Haide, nu. Și trebuie să nu dau de nimic în casa asta. Nu, e cineva aici. challenge în Fortnite o să facem acest canal. Că se trage din partea, aia, dar nu pot pe nimeni momentan pe aici, prin zona. Uite. Aha. Exchange white. White. E white. E dus aproape tot. Mamă, dar ce, ce damage mi-a dat? Trebuie să-mi dau și minurile astea repede. e deasupra. Am dat ce mai repede. e deasupra mea. Aha, pe aici. Ca să-i dau un pic. Ah, pe aici e. M-am dus tare shotgun. Bun. Aha, s-a urcat deasupra. mergem, poate facem și noi. Mai multe kill zic. Opa! Are, are, are... A, shotgun foarte bun. Ai și tu. Cât o viață are, mă? Nice viață are? Na, și tactical shotgun. Nu, guys, cred că încheiem aici acest episod. Văd că nu am nicio spărare, poate jucăm de seară cu cineva. Și poate să ne ajute să câștigăm zidul. Da. Uh, eu am fost Gemaro. Uh, ne auzim data viitoare. Pa, pa!